Это моя вечеринка Одна и та же пластинка Тридцать три звуки все как моя половинка Ни с одной из них мне не нужна резинка Ведь это моя вечеринка нашел архив с черного рынка К сожалению, нет как шнурков на ботинках Раньше стали деньги, горели умолча, но глуп не пьют на спор Где моя а вечеринка? Здесь собрались все, кого я любил Ангел бесами вместе контролят у двери Поразменьше леди надо мне опусти Ноги, ноги, ноги за страсть смешались в жире В воздухе пахнет тем, что мы рано не дети Чешанку дышивать не умеется, что стоит день речи Срать на набрак RPG Ведь это моя щит Он не волнует, что круглые сутки Одна и та же пластинка Крестишь, суки, все как моя половинка Они не улыбаются, чтобы мне не нужна резинка вечеринка Тут здесь все узкоглазы, черный гринго Зидом, зидом, а я бич Их стаканы звенят зенкринго Подъем так, будто выиграли бинго Зидом, а я вечеринка Собрались все, кого я любил Вместе, а двери. контролят удивить Разумеется, людей надо мне опусти Волны, вдохи за страсть смешались в уши. Здесь собрались все, кого я любил Ангел с бесами вместе контролят а двери В твоем разумеется, людей Братья под флагом на флаге лишь кости Миллиард, миллиард, миллиард способов выйти Тысячи километров все в А Бар, две лесбухи, пырло, гашек, ящик, миллер Бармен, прогоняем выпить на сегодня Ты их киллер, убей их за мой счет Отправь их за мой стол Пока суки втихаря в уборной делят колесо да-да Так много сук за пресс Делает все, что придумал мой кейс Так много сук на вес Летает в миг Есть варик, я зову ее мобильной Есть другой умеет, как на DVD, но на 7 из 10 Если ты пьешь до утра, то зови ее Честен с ними, как ни с кем другим Пусть путешествии джин, тропы и круги От больших проблем, как филе у Ким Тебя ждет твой кент, воскресаешь ки Она не спеша греет танцпол, танцпол Бац, тут и там с ней в слизь, слизь Она ловит свист, она ловит пол, ловит пол Я ее тяну не на пару слов, пару слов Видишь, хороша в майке босиком, босиком. Вижу этот взгляд, глаза вверх-вниз Она ловит свист, она ловит пол, ловит пол Она, сука, тащит, мне похуй, мне похуй Девять сучек у моих ног Тридцать шесть стрел на связи Тридцать шесть стрел на связи Все как будто глухобразие Мои сестры не святые Мои деньги быстрее лампу Мои деньги все цветные В этих сучках всего полно Девять сучек у моих окну 36 стык на связи 36 стык на связи Ты как будто лукобразие Мои сестры не святые Мои деньги если ламбо Мои деньги все цветные В этих сучках всего полно Бар, бар, две лесбухи, пырло, гашек, ящик, миллер Бармен, прогоняем выпить на сегодня Ты их киллер, убей, убей их за мой счет Еще. Отправь их за мой стол Еще. Пока суки втихаря в упор пилит колесо Да-да Так много шут за пресс Делает все, что придумал мой кейс Так много шут на вес летает в миг Толкающих сук Так много разных лес При виде котлет Могут забыть подруг Так много разных мест Наша любимая Поделись бычь